الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Tako mi vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Nema sumnje dakle da svako od nas želi da bude od onih koje Allah voli, a ako to želimo, onda trebamo biti strpljivi na onome što nas sadesi u našem životu. Ko bude strpljiv na istini i pravdi u ime Allaha, sigurno će pobijediti danas ili sutra sasvim je svejedno, ali na kraju je on pobjednik.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 Donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, njegovu časnu porodicu i ashabe i sve one koji njegov sunnet slijedi do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenje sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ova tema, dakle, vezana je o sabru, vezana je za ahlak, a znamo da je ahlak najvažnija stvar u životu čovjeka poslije tevhida, odnosno poslije e, svjedočenja da ne ima drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu sallam njegov rob i njegov poslanik i normalno ne samo svjedočenje, nego svjedočenja dijelom i svojim životom. Da je to najvrijednija stvar potvrdio je Resul sallallahu alaihi wasallam u svom poznatom hadisu u kojem je rekao Innama bu'iftu li utammime mekarim al poslat sam da usavršim moral kod ljudi. Mi ćemo se, inša pozabaviti jednom osobinom ili jednim svojstvom ahlaka, koje predstavlja temelj ahlaka ili kako islamski učenjaci vole kazati, majku ahlaka. To je ono što je duboko ukorijenjeno u život čovjeka i čime je na kraju krajeva protkan e, ljudski život. Mi smo često puta u prilici da ljudi pitaju, posebno oni mlađi kad govori o, vjeri, o e, izdržljivosti na putu iskušenja. Želim da se oslobodim određenog grijeha, želim da ostavim taj grijeh ili želim da krenem putem islama, ali ne znam kako. Kad mu se kaže moraš posjedovati sabr, nakon što povjeruješ onda moraš ustrajati, moraš imati tu osobinu i taj kvalitet i, I često puta vidiš takvog mladića i takvu djevojku začuđene tim odgovorom i tim prijedlogom i savjetom. Zašto to? Zato što mnogi ljudi ne razumiju stvarno značenje strpljivosti, stvarno značenje sabra i misle da taj izraz spada samo u domen teorije. Međutim, mi ćemo vidjeti na osnovu Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu i na kraju krajeva praksi E, istinskih vjernika da sabr, odnosno strpljivost, nije samo puka teorija, već to treba da bude program života ili kako reče jedan islamski učenjak, definišući sabr, definišući strpljivost, sabr je ključ kosmosa. Razmislimo na primjer malo o Allahovim stvorenjima, o plodu u majičnoj utrobi i stepenima njegovog razvoja, Znamo dakle da taj plod, to dijete ne naraste odjednom, nego postepeno se razvija. Neće se roditi za dva mjeseca, niti za tri, niti za šest, nego devet mjeseci mu treba da dođe na ovaj svijet. Niti ono što posijemo izraste odjednom. Dakle, sve ima svoju postepenost, čak i izlazak i zalazak sunca. Sunce iziđe ili rađa se, pa onda ide do polovice neba i na kraju tek naveče zalazi. Zatim, braćo i sestre, zar ne znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju za šest dana, kako kaže uzvišeni u Kur'anu na mnogim mjestima. A Allah je mogao i može da se to desi u jednom danu ili čak u jednom trenu, da kaže samo kum feja kun, budi i sigurno će to biti. Međutim, Kakva se pouka krije ovome? Allah nas uči preko toga da sve što postoji ima svoju postepenost i da sabr, strpljivost nije samo osobina dakle ljudskog ahlaka, već je to kako smo rekli ključ cjelokupnog kosmosa. Cijeli kosmos opstoji na postepenosti, odnosno strpljivosti. Svaka stvar u našem životu zahtjeva, zahtjeva sabr. Ako želiš napredak i uspjeh u svome poslu, Pogledajte koliko strpljivosti, koliko sabra treba na tom putu. Prije toga, da bi postigao uspjeh, moraš najmanje deset ili čak petnaest godina prvo da učiš, a tek onda da se potvrdiš u svome poslu, u svome zanatu, u svojoj profesiji i da pokažeš svoje, svoje kvalitete. Ako želiš da budeš bogobojazan, ako se želiš svrstati, dakle, u saf istinski bogobojaznih Allahovih robova, moraš primijeniti strpljivost. Moraš biti strpljiv u pokornosti Allahu Đalešanu. Ako želiš, brate i sestro, da ostaviš grije, moraš biti također strpljiv i biti odlučan, imati čvrstu, čvrstu volju i osloniti se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nije čudo što su islamski učenjaci rekli potpunost dunjaluka, dakle dunjalučkog života, i vjere je sa sabrom, odnosno sa strpljivošću. Na kraju krajeva možemo stvari ovako postaviti. Da li mi uopšte možemo zamisliti hrabrost bez strpljivosti? Da li se može zamisliti izgradnja društva, izgradnja porodice, izgradnja države bez strpljivosti i izgradnja velikih znamenitih stvari, znamenitih dijela bez strpljivosti? Da li postoji dobročinstvo bez strpljivosti? Da li se može zamisliti ekonomski napredak bez strpljivosti? Znači Jednom riječju možemo kazati bez strpljivosti, bez sabra čovječanstvo propada. Zatim razmisli, brate i sestro, kad je u pitanju grijeh, šta je bludnika i bludnicu odvelo u taj grijeh do nedostatak sabra, nedostatak strpljivosti dok ne stupe u brak? Šta čovjeka natjera da pije alkohol, da uzima opojna sredstva? Osim nedostatak strpljivosti u određenim trenucima, kad ga pogodi kakva nevolja, musibet i tako dalje, gdje on onda zbog nedostatka strpljivosti traži sebi nekakvu lažnu olakšicu, lažno olakšanje svojoj duši, da bi nekako pobjedio i zaboravio svoje tegobe, onda se odaje tom griju. Zatim, ono što želim spomenuti jeste da su islamski učenjaci kazali da je nefs ljudski, odnosno ljudska duša, u stvari jahalica koja čovjeka vodi u džennet ili džehennem, a njene uzde su sabr, odnosno strpljivost. Ako joj pustiš uzde, ona će te voditi kud ona hoće. I zamisli sad da voziš auto i razviješ brzinu 120 km na sat. A nakon izvjesnog vremena otkriješ da auto nema kočnice. Kako ćeš se osjećati? A zatim zamisli da taj put kojim ti voziš 120 km na sat ili više, vodi ili u džennet ili u džehennem. A tvoje kočnice su sabr. Pa kako ćeš srećno doći do kraja, kako ćeš završiti svoj put srećno ako nemaš kočnica, odnosno ako ne posjeduješ sabr. الصبر نور ويقين الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضل Što se tiče jezičkog značenja sabra, strpljivosti, sabr u stvari znači u jeziku sputavanje, zatvaranje ili zabranu. Što znači zabranu čovjeku da čini nešto, odnosno svojoj duši. Čovjek sputa svoju dušu u pokornosti, dakle ustraje u tome, sputa je od griješenja, to jeste zatvori joj vrata grijeha i tako dalje. Treba da znamo, braćo i sestre, da je sabr, riječ sabr, strpljivost, spomenuta u Koranu 90 puta. 90 e, ili više od 90 puta. I to nije slučaj ni sa jednom drugom osobinom. Subhanallah. Sabr je spomenut više puta nego riječ sidk, nego emanet, nego bilo koja druga osobina. I ako želiš da budeš stalno pod Allahovom zaštitom, hajde da poslušamo onda Allahov govor i da učimo Allahove ajete i razmišljamo, razmišljamo na način kao da su nam objavljeni i da pripremimo svoju dušu za to da pripremimo imanski, dakle dušu, imanski teren za ajete i za hadise koje ćemo čuti o sabru. Ako smo spremni da počnemo. U jednom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Pomozite sebi strpljivošću i namazom. Na drugom mjestu Allah kaže Inna Allahe mea sabirin. Allah je zaista sa strpljivima. Pogledajte veličine ovih kuranskih ajeta, veličine Allahovih riječi. Allah nas upozorava da pomognemo sebi u našem svakodnevnom životu, onda kad nam je najteže, da se naoružamo strpljivošću i da pomognemo i olakšamo sebi namazom u svakoj situaciji životnoj. Ako se bojiš da ne upadneš u grije, pomozi sebi strpljivošću. Ako se bojiš da nećeš biti ustrajen u pokornosti Allahu Đalešanuhu, znaj da ti ne preostaje ništa drugo osim strpljivosti dakle, i oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. I tek tada ćeš osjetiti slast imana u srcu. A ako te mimoiđe slast imana, osjetit ćeš veliku korist. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže u suri Bakara, 155. ajetu, A'udhu billahi mine šeitan rođim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje sa strahom, sa glađu, gubljenjem života i metka i plodova, a ti obraduj, a ti obraduj strpljive. Subhanallah. Ko je taj, braćo i sestre, ko poručuje, odnosno ko obraduje vjernike koji su strpljivi? niko drugi nego naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. I ne zaboravi, rekli smo dakle da čitamo i da pratimo kuranske ajete, da o njima razmišljamo na način kao da su tek objavljeni. I posebno ove ajete o sabru. I ako smo našli sebe u ovim ajetima, onda treba da se radujemo. Zatim, pažljivo slušajmo sljedeći ajet u kojem kaže uzvišeni ajet i sure Zumer – أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah će strpljive bez računa nagraditi. Zamislite, braćo i sestre, zemlju koja je potpuno zamrla i osušila se zbog nedostatka vode. I onda, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala spusti blagoslovljenu kišu, rodnu kišu na nju i ona uzbuja ponovo se vrati u život. Dakle, takav je izhod te plodne i rodne kiše. Znaj da je tvoje srce ova zemlja, a ovi Allahovi ajeti su poput rodne kiše. Inače u tefsiru ovog ajeta stoji, dakle u komentaru u tefsiru ovoga ajeta, da će Allah strpljive bez računa nagraditi, znači prosuće se na njih sevabi, odnosno dobra djela, dobro od Allaha Đelešanohu i nagrada poput rodne kiše. To jest neće se brojati. One koji budu strpljivi, koji budu strpljivi, oni će biti bez računa nagrađeni. Zašto je braćo i sestre tako samo sa strpljivošću, a ne sa drugim osobinama? I samo na taj način se strpljivost spominje u Allahovoj knjizi. Evo zašto. Zato što su ljudi koji su bili strpljivi na Dunjaluku, na raznim belajima, iskušenjima i nisu tu strpljivost pokvarili ni jednom riječu, niti negodovanja, umora, pričanja, prepričavanja, žaljenja, nikom drugom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, zadovoljni su bili sa Allahom odredbom i Allah će ih zato bez računa nagraditi. Za ostala dobra djela spomenuta je nagrada, za neka desetorostruko ili sedam stotina puta kako kaže Allah ženu za, za sadaku i tako dalje. Međutim, za sabr nagrada bez računa. Zatim, Allah Đelešanu u suri Ali Imran kaže Wallahu yuhibbu sabirin. Zaista Allah voli strpljive. Nakon što pročitaš ili što čuješ ovaj ajet, hoćeš li, brate i sestro, biti strpljiv ili nećeš? Kad znaš da Allah subhanahu wa ta'ala voli strpljivi. Hoćeš li se strpiti u ostavljanju harama pa da te Allah zavoli ili nećeš? Hoćeš li se strpiti u činjenju dobra pa da te Allah zavoli ili nećeš? Hoćeš li se strpiti u poslušnosti roditeljima, u izgradnji ahlaka, u učenju korisnog znanja, strpiti u iskušenjima koja te zadese ili nećeš? Nema sumnje dakle da svako od nas želi da bude od onih koje Allah voli, a ako to želimo, onda trebamo biti strpljivi na onome što nas zadesi u našem životu. أبدا وعزمك لا يلين انظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا فبهم Zatim, ono što je važno spomenuti, a vezano je za sabr, kome pripada vođstvo na Dunjaluku u političkom i u vjerskom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sajde u 24. ajetu kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون i mi smo ih učinili vođama, dakle učinili smo ih vođama na Dunjaluku da upravljaju dakle po našoj odredbi, da vladaju ljudima po našoj odredbi, lemma sabaru wa kanu bi yuqinun. Nakon što su se pokazali kao strpljivi i što su istinski bili u Allaha ubijeđeni, dakle u Allahove ajete su istinski vjerovali. Ovaj ajet nam govori, dakle, da postoji dva šarta dva uslova za postizanje voćstva, a to su sabr, strpljivost i jekin, odnosno čvrsto ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Sabr znači u odgoju generacija, sabr u podizanju životnog standarda, sabr u proizvodnji, u popravljanju stanja u društvu, sabr u izgradnji zdrave islamske porodice, a zatim društva, sabr na iskušenjima, na belajima životnim, u ratu, u miru i tako dalje. Zatim jekin, odnosno čvrsto vjerovanje i ubjeđenje u Allaha Đalešanuhu. U drugom ajetu, u suri Šura, ajet broj 43, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Strpljivo podnositi i praštati, tako treba svaki pametan postupiti. Znači, to je istinska pamet, odnosno istinska odlučnost i istinska vrlina. Saburati, biti strpljiv i praštati braći i sestrama na određenim stvarima, jer Allah Đelešanuhu voli one koji su strpljivi, voli one koji, koji opraštaju drugima. I pogledajte dakle šta se sve postiže strpljivošću, šta sve čovjek postiže sabrom. Rekli smo prvo da je Allah sa strpljivima, zatim da Allah voli strpljive, Zatim Allah obećava nagradu bez računa strpljivima. Zatim Allah obećava vođstvo strpljivima. I pred tobom su, brate i sestru stalno nove prilike. Nove prilike da postigneš ove kvalitete. Međutim, trebaš biti strpljiv. Ono što je u islamu posebno pokuđeno, braćo i sestre, jeste nedostatak strpljivosti i odlučnosti. U svakom vremenu, a također u ovom našem. Mi imamo dosta primjera ljudi koji se vraćaju Allahu i vjeri. Vide da je to jedini pravi put, da on donosi hajr, da donosi sreću i dobro, da se primanjem, odnosno prihvatanjem Islama, vraćanjem Allahu Đelešanuhu i istinskim slijeđenjem puta Islama, sunnata Rasula sallam rasprostanju ljudska prsa, da se čovjek rasterećuje. Međutim, čućemo često puta mladu muslimanku, dakle djevojku, ili ženu kako govori, ja želim staviti hijab, želim da se ponašam i da živim onako kako je Allah zadovoljan, ali se bojim da neću ustrajati. Bojim se da neću biti strpljiva, da ću nakon izvjesnog vremena popustiti. Ili mladića koji čini određene grijehe, pa kaže, vratio bi se vjeri, ali se bojim da neću moći ustrajati. To znači nedostatak odlučnosti i sabra, pored onog šeitanskog zavođenja i šeitanskih vesvesa i šubhi i sumnji koje šeitan ubacuje, jer ne voli i ne želi da ti kročiš čistom stazom Islama. Ono što je poruka Islama jeste da ti, brate i sestro, izvršiš što ti je Allah naredio. Da se pouznaš u Allaha istinski, dakle kada posjeduješ jekin, čvrsto ubjeđenje i spoznaju da će te Allah čuvati, vidjet ćeš da će biti izhod dobar. U tom pogledu, brate i sestro, kad budete čitali Kur'an i pripovijesti o Allahovim poslanicima, obratite dobro pažnju na pojedine ajete, odnosno na ajete u kojima Allah Đalešanuhu govoreći o nekim poslanicima završava većinu tih ajeta upozoravajući Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem šta treba da uradi, kako treba da se ponaša, kako treba da se postavi u svakoj situaciji, posebno u teškim iskušenjima, a na taj način upozoravajući sve vjernike, sve one koji sede Kur'an i Sunnet, većina tih ajeta završava na sljedeći način: Fasbir lil Ti se strpi, zaista je izhod, dakle kraj, dobar kraj je za bogobojazni. Ovaj ajet se spominje u priči o Nuhu koja se završava dakle ovim ajetom. Allah u kompletnu priču skraćuje i upozorava Muhammeda sellem što treba da radi? Budi strpljiv, izdrži na ziječenju od strane nevjernika, na njihovim spletkama i svim iskušenjima koja te pogodi, ali strpljiv budi u ime Allaha Đelešanuhu, a vidjet ćemo kasnije šta stvarno znači strpljivost i znaj da je sretan ishod za tebe. i sigurno ćeš uspjeti i na dunjaluku i na ahiretu sa sabrom, odnosno sa strpljivošću. لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الله يعلم ما يكون الصبر نور ويقين ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الله يعلم ما يكون والأمر في كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوفى الصابرون الصبر نور ويقين sljedeća važna stvar koja se tiče sabra. I mogli bismo kazati na neki način da je također uzrok ovoj stvari sabr, a to je pobjeda. Pobjeda, braćo i sestre, ne dolazi osim sa strpljivošću. Nema pobjede vjere, nema pobjede muslimanima, osim sa strpljivošću. Ko bude strpljiv na istini i pravdi u ime Allaha, sigurno će pobjediti danas ili sutra sasvim je svejedno, ali na kraju je on povjednik. Mnogo je dokaza za to. A mi ćemo poslušati inšallah kuransku pripovijest i ajete koji govore o sukobu dvije vojske, vjerničke na čelu koje je bio Talut i nevjerničke na čijem čelu je stajao oholi vojskovođa Džalut ili priča kako je kod nas poznata o Davidu i Golijatu. في جنان وقصور وفلاح وتقبل يا إلهي من شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže vezano za ovu priču A'udhu billahi rajim قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين što bi u prijevodu na naš jezik značilo, oni koji su čvrsto vjerovali Allaha, dakle čvrsto, tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići, rekoše, koliko su puta malobrojne čete Allahovom voljom pobjedile mnogobrojne čete. A Allah je na strani strpljivih. I kada nastupiše prema džalutu i vojsi njegovoj, oni zamoliše dakle uputiše dovu Allahu subhanahu wa ta'ala u odlučnom trenutku, gospodaru naš, podari nam strpljivost, odnosno nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ Dalje nastavlja Allah Đelešanuhu. I poraziše ih uz Allahovu pomoć. Pogledajmo još jednom i poslušajmo i obratimo pažnju na riječi Rabbena afriga alejna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala kafirin. Riječi dovi koji su uputili istinski vjernici kad su bili u teškoj situaciji, sukobljavaju se sa vojskom koja je poznata po svojoj snazi, po svojoj brojnošću i tako dalje. Gospodaru naš podari nam strpljivost i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog. Zatim dolazi drugi ajet direktno. Nema nikakvog objašnjenja prije toga. Nijedan ajet koji prekida tu nit. Fehezemuhum bi idnillah. I poraziše ih uz Allahu pomoć. Dakle, odma kad su se naoružali strpljivošću, istinski se oslonili na Allaha Đalešanuhu, nakon toga dolazi pobjeda. Direktno. Zatim poslušajmo šta kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, posljednji Allahov poslanik u svojim hadisima za sabr. U definiciji sabra, u jednom hadisu, nećemo ga citirati e, cijelog, nego samo ono što je vezano za sabr. U hadisu koji ga bilježi muslim, Tirmizi, Ibn Mađe i Ahmed, kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, Es sabru dija, sabr je svjetlost. Subhanallah. Es sabru bija, sabr je svjetlost, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Mi smo mnogo puta čuli ovaj hadis, sigurno. I u to nema sumnji. I ove riječi poslanika sallallahu alaihi Ali se ovdje postavlja pitanje zašto je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao za sabr da je to svjetlost. Poznato je da je mogao sabr uporediti sa snagom, sa odlučnošću, sa mnogim drugim osobinama koji su i kvalitetima ljudskim kojima treba da se okiti svaki vjernik i vjernica. Međutim, poslanik sellem kaže, sabr je svjetlo. Zašto? Zato, braćo i sestre, što su nedaće i nevolje Dunjaluka u stvari tmine. Smrt majke, oca, smrt sina, kćerke, muža, žene i tako dalje, dakle rastanak sa svojim najdražim, gubljenje dijelova tijela u toku rata, teške bolesti, siromaštvo, sve su to iskušenja koja pomračuju um i život čovjeku, uslovno rečeno. Zatim također grijesi ljudski su tmine života, tjeskoba u prsima, tmine zbog koji čovjek ne može pravo da hodi, ne zna svoj put, ne zna svoj cilj, tjeskoba u prsima, besane noći i tako dalje. Šta je to što izvodi čovjeka iz tih tmina? To je dakle svjetlo. To je svjetlo, svjetiljka. A kako dolazi svjetlo? Usred te tmine životne dolazi preko sabra. Zato sad razumijemo mudrost ovih riječi poslanika sallallahu alaihi sellem, jer njemu je dat je zgrovit govor, sallallahu alaihi wasallam. Sa malo riječi kaže puno i puno bi se mudrosti i pouka moglo izvući s toga. El sabru dija sabrije, sabrije odnosno strpljivost je svjetlo. U drugom hadisu kojega bilježi muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam kaže Ađeban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu lahu hajr, wa لأحد إلا لمؤمن إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له Čudna je stvar vjernika, čudna je stvar mu'mina i mu'minke. Svaka stvar ili svaka situacija njemu donosi dobro i nije tako ni kod koga osim kod mu'mina, osim kod vjernika. Ako ga snađe kakav musibet, kakvo iskušenje i nevolja, on se strpi i to je dobro za njega. A ako bude počešćen nekom blagodati i obradovan blagodati od Allaha Đerlešanuhu, ako mu je dobro, on zahvaljuje Allahu Đerlešanuhu i opet, i opet mu je dobro, opet njega nagrada čeka. I tako zaista nije nikod koga situacija takva nije osim kod istinskih vjernika i vjernica. Poznato je također, braćo i sestre, da je jedno od Allahovih lijepih imena as sabur as sabur Allah za sebe kaže u Kur'anu da je on strpljiv. Da li ste ikad razmišljali o ovome prije, o ovom Allahovom lijepom imenu, o njegovom svojstvu, da je on es-sabur, da je on strpljivi, i dosta je veličine i pohvale za ovu osobinu, dakle za strpljivost, to što je Allah sebe nazvao tim imenom. I to što je to jedno od lijepih Allahovih imena. Moramo napomenuti dakle da je to svojstvo koje dolikuje Allahu Đerlešanuhu, odnosno lijepo ime koje Allah stavio u svoje ime i njegovo, da dolikuje njemu njegovoj uzvišenosti i ne može se porediti sa strpljivošću ljudi, dakle sa osobinom koja se nalazi kod ljudi, mada se isto naziva. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nema niko strpljiviji na onome što čuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu ljudi širk i pripisuju mu dijete, a on im oprašta, dakle odgađa im kaznu ili oprašta im ako se pokaju i daje im obskrbu bez obzira što oni to čini. Ovaj hadis bilježi Buhari. Razmislimo, braćo i sestre, zastavimo malo dakle kod ovog hadisa i razmislimo o ljudskom rodu danas, koji broji više od šest milijardi ljudi. Koliko od njih, koliko od ovog velikog, ogromnog broja, od ove cifre, koliko ljudi obožava samo Allaha Đalešanu. Jako mal broj koliko od onih koji potvrđuju tevhid Allahu, koji potvrđuju u jedinost, odnosno jednoću, i vjeruju da nema Boga osim Allaha, koliko među njima ima onih koji mu prkose griješeći, bez obzira što znaju da postoji Allah i vjeruju, ne izvršavaju njegove naredbe, klonu se grijeha koji Allah e, zabranio, odnosno ne ostavljaju njegove zabrane. I ne samo to, nego pogledajte i svi smo toga svjesni da postoji jedan dan ili noć u godini kada se čovječanstvo kolektivno podaje grijehu, kolektivno odlazi u grijeh svjesno, osim onih kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao, ali i pored toga Allah je strpljiv na tome i odgađa im kaznu. Slava tebi gospodaru, zaista je Allahova milost neizmjena prema njegovim robovima. Zato poslušamo predaju u kojoj stoji Nema ni jednog dana, a da more ne traži dozvolu od Allaha subhanahu wa ta'ala govoreći Ja rab, dozvoli mi da potopim čovječanstvo, da potopim ljude, jer oni jedu obskrbu koju im ti daješ, obožavaju druga božanstva mimo tebe. I nema ni jednog dana, a da planine ne traže dozvolu od Allaha govoreći, gospodaru, dozvoli nam da se srušimo na ljude, jer oni jedu, opskrbu koju im ti daješ obožavaju druga božanstva mimo tebe. I nema ni jednog dana, a da zemlja ne traži dozvolu od Allaha govoreći, gospodaru, dozvoli mi da progutam ljude, da ih progutam u svoju utrobu, jer oni jedu opskrbu koju im ti daješ obožavaju druga božanstva, lažna božanstva mimo tebe. I Allah im odgovara, i kaže, ostavite ih, da ste ih vi stvorili i vi biste im se smilovali. صاغيدا ونصنع بالدم الفجر الجديدا فما الدم للأبات سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا فبالدم يرجع الأقصى عزيزا ونصنع بالدم الفجر الجديد فما الدم للأبات سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا يضيء الدرب للأحرار ثاروا ويحرق العاتل اليهودا يضيء الدرب للأحرار ثاروا ويحرق بالضلعات اليهودا التاريخ تاريخ اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا التاريخ تاريخ اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا عند الثمن وراح شعبي مع الحرمان يقتات الورودا لئن دار الزمان وراء أشعاري مع الحرمان يقتات الورودا فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا شمولا فما زادت أحداث الليالي وألوان الأسى إلا شمولا صمودا فما زادت وحدة الليالي وألوان الأسى إلا صمودا Razmislimo dakle, braću i sestre, na osnovu ove predaje i toga da Allah subhanahu wa ta'ala ima lijepo ime, da je on as-sabur, o ovoj osobini kod nas, koliko nam fali i koliko nam je potrebna u našem svakodnevnom životu. Da li smo mi strpljivi, da li smo spremni da oprostimo jedni drugima, da pređemo preko uvreda, preko grešaka i da se istinski strpimo očekujući Allahovu nagradu, nagrad na životnim iskušenjima koja nas nalazi. E, ono što je također bitno spomenuti vezano za ovu temu, za strpljivost, jeste to da islamski učenjaci kažu da je sabr pola imana. Pogledajte, Kažu da je sabr pola imana. Zašto? Zato što iman u suštini znači izvršavanje naredbi od Allaha Đalašanuhu i ostavljanje onoga što je zabranjeno. I tvoj život čovječe kojeg živiš na Dunjalu, koji je ili u znaku blagodati koju ti Allah podaruje ili u znaku iskušenja od Allaha Đalašanuhu. Blagodat, dakle, zahtjeva zahvalnost, a musibet i iskušenje zahtjeva sabr. Dakle, jedna polovina imana je strpljivost, sabr, a druga polovina imana je šukr, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato se ne čudimo mudroj izreci Omera Allahu ta'ala koji je rekao kada bi sabr i šukr bili dvije deve, ja se ne bih bojao na koju bi uzjahao. Dakle, koju god od te dvije deve uzjašeš, dovešćete, dovešćete do tvog cilja, inša Allah. Sabr, dakle, jedna polovica imana, a druga polovica šukr, zahvalnost Allahu Đelešanu njegovim blagodatima. U suri Lukman, Allah Đelešanu kaže, Inne fi dhalike la ajatin li kulli sabbarin šakur. Zaista je u tome, zaista su u tome znakovi, prije toga Allah govori o nekim znamenjima i kaže zaista su u tome znakovi i pouke svakome onome koji je strpljiv i zahvalan. Znači Allah Đelešanuhu je spomenuo na jednom mjestu sabr i šukr. Pored toga islamski učenjaci također kažu iman ima svoje tijelo. Možemo ga zamisliti kao tijelo, a njegova glava je strpljivost. E sad zamislite to tijelo bez glavi. I ako se ti, brat ili sestro, odazoveš na do Allah zovu strasti i upadneš u grijeh, šta će od tebe strast učiniti? Otkinut će ti glavu ili glavu tvoga imana, a to je, a to je sabr, to je strpljivost. U jednom kuranskom ajetu Allah Želešanuhu kaže Fasbir sabran džemila u suri Me'arić, peti ajet. A ti se strpi lijepom strpljivošću. Razumijevajući dobro šta to znači, Jakub a.s. je u najtežim trenucima svoga života, kada su njegovi sinovi, odnosno braća Jusufova, bacili u bunar svoga brata, a Jakubovog sina Jusufa, u teškim trenucima, kad mu saopštavaju tu vijest i kad Jusuf ne dolazi dugo godina, šta kaže Jakub a.s sabrun džemil lijepa strpljivost. U najtežem trenutku, kaže lijepa strpljivost. Zašto je, braćo i sestre, ova riječ stavljena uz sabr, dakle džemil, lijepa strpljivost? I šta to u stvari znači? Lijepa strpljivost znači strpljivost bez očaja, bez tjeskobe u prsima, bez žaljenja, bez udaranja po licu, bez čupanja kose, to je strpljivost i jezika i srca, a ne kako to rade neki ljudi i za sebe kažu da su strpljivi, jezikom izražavaju zadovoljstvo sa onim što ga je snašlo, dakle miri se potpuno sa tom situacijom, a srce govori što meni Bože ovo dade. Dakle, i srce i jezik moraju biti zadovoljni sa onim što je Allah Đelešanuhu odredio. Postoji također i drugo značenje i komentar ovoga, a to je, e, u stvari, ovo sabrun džemil znači pozitivna strpljivost. A šta u stvari znači pozitivna i negativna strpljivost? Navešemo primjer mladića. Primjer mladića, recimo, koji želi da se, da se da stupi u brak, ali nema mogućnosti, ne može još da izvrši to i on sabura, on je strpljiv. Čuva se harama, obara pogled. Međutim, on sjedi u kući i sabura. To ne bismo mogli nazvati pozitivnom strpljivošću. Jer mladić, musliman, ako hoće da se spasi harama, on će onda u ime Allaha Đalešanuhu neće sjediti skrštenih ruku, nego da bi očuvao svoje vjerovanje, svoj iman, tražit će sebi mu'minku koja mu odgovara koja će uljepšati i ukrasiti njegov život i pomoći mu uz Allahu pomoć da se sačuva tog grijeha i da svoj život izgradi na temeljima Kur'ana i sunneta. E tek tada je to dakle, pozitivna, pozitivna strpljivost. Ja sam za večeras, dakle za uvod u ovo naše predavanje imao toliko ovaj put, a inša u sljedećem nastavku govorit ćemo o vrstama, vrstama strpljivosti i primjerima iz života onih koji su nas pretekli u dobru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi sallam, da nam podari istinske razboritosti razumijevanja, da nam podari strpljivosti i to ove lijepe, pozitivne strpljivosti zbog koje Allah obila obilato nagrađuje, dakle nagrađuje bez računa svoje robove. آمين جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين قدر من الله مضى فابسم إذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله مولاك المعين الصبر نور ويقين لله نور الصابرين نعم الأخري ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخري ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين